Blagoslov Бак се си от мене. Знам това вечер да споделам, да разговарам и да кажем нещо на тема християнско однесување или сръбите имате един израз християнско владање. Тај го го нас тај кафеина Бъбара, знаят вие го имат, така да мисля дека тази тема не ги тангира сите и много объртени и много уверен, че сме како ние, така да а, малко да споделам на, на, на, на тази тема. Значи, колко и аз се молам, колко се и читам, и се облизирам с Господ, и, и ще го, ще го демонстрирам дома, ако никой не ме гледа, нема никой, освен жена ми и децата, нема никой. Нема никой на работното место, освен колегите, кой ще ги каже и какво ги демонстрирам, какво Uh, нема никой, никой няма да каже, а Бог знае, Бог е и там, Бог е и на работното место, Бог е и и дома Бог и от църквата. Така, какво се рисувам аз, обично тия три места или било дека са роднини, са приятели, нашета и така е. Тема я мисля, що е, е, што значи, значи нашето рисувание за това, што просто верувам на неверници на много, много од тоа што ја мислам убеден у мене, у тебе, како се понашаме, ти знаат дека одеме у христијанска црква, знаат дека одеме дека се молиме и си тие работи и очекуваат од нас оно што што треба да биде што што е словото. Посебно не нали, нали со уперение уште иди факт че секоја наша грешка е лошо што е А, а Бог вика Исус вика а, биете сведоци у, Евангелие по Мати 28 глава, 28 глава, 28 стих, мисля, дека последни, последните 20 стиха беше дека биете сведоци от мене, от Ерусалим, Самария, Юдея, па до края на света. Значи, биете мои сведоци. Сведоци са нашето обесование. Е, значи, Исус така исто вика кога, е проповеда на учениците и вика, проповедени ученици дова и е то го знаят. Вие само се процитува и, и така да Иван проповед и види процитуване на някои работи, няма нищо ново, не аз приема много да речем наводници, кой знае колко яка или шо, така да ки се подсетим на някои работи, верувам ги биде приятно време да се слушне това, да, да се да поразговаря. Значи, кой Исус проповеда на учениците свои и кажува за добрата вест, за Евангелието, за, за духовните работи, на неговите майки, неговите браки и сестри и го извикуват и му викат, дойдат твоите браки, твоята майка и твоите сестри. И Исус погледнува на къде се обръкя, значи вика, кои са мои браки, мои майка и мои сестри. То се тия ще отчита Словото и ще го изпълнува. Значи да бидеме не само читатели на Словото, ами и изпълнители. Я може да кажа, от мое изкуство скоро 50 години, 49 тук ние си сме скоро вече тия, тия неща. Така да, от мое изкуство като продавач Зоки знае, поšto продавач там, там tamo, tamo на удар е това, пощо и продавачката работа тера на понижност, да муштрия да е секваш от там, муштрия да е закон, муштрия да е вака. И от мое изкуство може да кажа, дека съм имал и не само той, той не само, да си имал много изкушение, много на нападка ще ти мора то да, да го демонстрираш, демонстрираш. Нямаш ти време да размислуваш, нямаш или ке биде по Божи слово, що Бог сака, или, или ке избега ситуация от контрола, ако ти биде нещо недобро се дошло, или дешавало се и на мен, дешавало се на други. Некош от тази гужа, от тази, къща беше аз знае, тия ще са били дека некој <laughs> ми избегнува стојаш од контрол, не е било слушно ми тоа, дај Боже да тоа биде минимално нешто да, да, да така да вие да не се ни преметува. И не само продавниците, и било и било дека што вие три месеца, ќе ги спомна, кај што обично кај што највише делуваме и на други места е многу битно нашето понашање со самио дали јас бил сведок со дошли и зборам ще ги сборам и сборам и добре обалото и дай ги видим то, дай ти видим со седох со моя живот, со моето понесувание. Дали со понизност, дали со светост, дали со посветеност, дали со кропост, тоа ще научи Словото. Значи, сега да кажем, имаше много напади тамо, ми е ден 20 тук започна втора смена от едни по той е ден, от 2 саат ден, от 2 и 20 ден, от 2 по така и такви напади, изкушения, така цел ден ти го разсипе. Едноставно, така ти изпровоцира, така дойдеш, когато се можеш да страиш за тоа ще е работа и, и не можеш, можеш да му кажеш, панче неко, да не дойде до вредяни, до таквото, можеш да му кажеш, ако дойде в тен, е, не да можеш е- сега да вземете темп пъти да, да си траеш и то не бил. Така дојдава до ситуация да Едностранно, подигате се тук, едностранно и, и словото те учи, и работа, дека едностранно траеш и вриеш, се подига и еден дойде и то биде така, такви нападни, че духовна борба сме у... Знаем дека сме у духовна борба, напад на християните, колко повече работа, колко повече близина, толкова по-големи напади, кажаме то, от, от дявол. Значи, до дявол еден дойде, друг дойде, ври, подигаме си и разстава и си викам, камо, за мен лично боля яко беше там. И си викам, камо да има сега да излизам 15-20 минути така малко, да нищо да не мисля така, улер, улер, <laughs> какво да кажа, да, улер той стойба да го там, да, да си издувам, ама нямаше. Така беше работа, към мен няма друг на каса, не, не сага да стават. Мора да ти и друг, мора да фискал, не мора да готвам би то. То беше работа и така да, мораше, това да даваше сила Бог да го понесам и то и да, и неща и така да помине, и това друг помине, така да то е дел, тия, тия набежи спешевари. Значи, битна е тук много понизността. Понизността е една от, от, от особините, що Господ Исус не учи, Словото не учи, бидете кротки, бидете кротки како губавите и мудри како змиите. Учен, това се сборва и е наистина. Значи, и Во посланието на Яков, мисля дека е пета глава, пета глава, кој стих се преведе дека вика Бог ви се противи на горделивите, а на понизите им дава дава благодат. Значи, у понизност, у кротост, значи едноставно у кротост, да бидеме сведоци за Господа. И а, ще да, да, да кажем уште едно, дека уште не стих за понизността, Господ Исус сам вика за себе дека е кроток и понизен по сърце. Евангелие по Матей, това е 11 глава, Евангелие по Матей 11 глава, 29 стих. Защото значи, аз съм кроток и понизен по сърце. Значи Той е Господ. Значи да видим слика и прилика с Господ. Значи, аз съм молил. И аз може да кажа за мене, в моите го некои се молил, Господи, е да одам на работа или да, да видам, Господи, не мене да ме гледат, Тебе у мене да ме гледат. Тебе да ми гледат. Аз се моля, колко успявам това. Господ знае, неки се открият картите. Нема нищо тайно, що неки си го знае, нема нищо скриено, що неки се открие. Така да, това е Значи пред Господа е все гол и откриване. Може, може да се скрием от пастор, може да се скрием от тато, сестра, знаем, знаем ли то, от Господа кайка, от е, по псалмите пишува дека и у най-црна затемнина да се, скри, да се отидам, там е и Господ, не може да се скрием. Значи, како, како се однесувам, пак и повторам, како се однесувам на работното место, како се однесувам. За мен тия три са най нај, най-големи работи, най-битни, е битно. Како се, Какво се однесувам на работното место, какво се однесувам от църквата и какво се однесувам дома. Значи, работното место, напади се, може да има и и да бидам сведощо, да бидам слика, да бидам нова, у на Господа сведок и ако даде прилики Господ некој да сака да слуша, јас се молам да тај биде со мекоста се, што ќе прашува, што ќе сака да чува, не, дешавало ми се збори, збори како сила со сила тема и неки неки ми тоа да бидеме само сведок на работното место, но што светлина, светилка, от тази средина да видам колко съм успевал, я и ти да не Господ, и си го кажа последния двор. Какво се несувам дома? Обично дома, дома, doma, osobno дома, никой нема, само samo žena mi децата и аз, какво съм sam, da li sam jaz slika Господ. Никой не знае, може би моята жена няма да каже аз на никакъв какво съм. Не всяка да открива, не всяка да каже. Десна, а аз дали съм, никой няма да каже да дойде до добра гласник, то дали съм и тогава е посветен и дали понизно си укрото светлина, светилка, и християнин прав татко, но, но е прасника на духовниот татко, не прасника, него слика на духовниот татко, и да сум ја земен татко на, за детства, за сопруг, за сопруг, но што треба. И у црквата знае се, заповедано од Господа, Господ Исус вика, аз не доде да, да, да, да ми служат на мен, аз доде да му служа на свето. Значи, онай ще сака, словото вика, онай ще сака да биде големи до вас, нека ви служи на вас. Значи, и наставам да ви значи, сослужение, што можам да помогнам, што можем да уработам, да биде наставно и нали, со самиот разговор, со самата атмосфера, со самиот добриот збор, само со тоа што што наставно треба да се треба едноставно треба нали, да се направи. Добра атмосфера и се. И, и словото ни бълкува, правите добро. Повикани сме словото то го знае, то го всеки го знае. И след слуги има луги много добри. И то словото не толкова правите добро и кога можете, и кога най-малко ще можете и грефавите словото, ако не правите, ако можете да направите добро, а не го направите. Значи, от съм да направим добро, може, ке се знаете вие, е, може се деси да нищо не реагира пак има единствено дава, Ако реагирам и го направим то било не единствено е да го приликам, че Божто Слово то ни е- не е греф тогава. Ако не го направим, а трябва да го направим, греф е не живо в Слово. Верувам, Пофалбата и може и да дое и да не дое, и ами то Исус, Исус вика на едно место, вика пофалбата дойде от, дечи, от устата на доенчи и така нека беше стихо. Е, дека пофалбата ги дое, аз имам прилика пред... Е, за мен може да си кажем да изпане нека си имаме много як работник или се, той е село границата на, на и ти кажа, тия ще биде сумерен ден. Така да може да кажем дека сред нас е предотремествен колега, и едностранно по така ме охрабри, така ме похвали, кой беше вака, кой беше ти вака. Не сакам да сборим в суфалението, не, не го сакам много да не спадне. Не, не сакам да стана. Другите нека кажат за мен, само може да спомня дека пофалват дел от колега, що бе ме роблива, вика, кой беше ти, така и така и така и той и то беше. то го нема, едностранно бил маняк. Променил маньяк е, биле 800 или за окна, може да кажем така, да ви за, платата и повише време и какво беше ти вика, бе, не знам, фала на Господ, толкова ме бало, храбриш и аз, едно фала ти Господа вика, ви рече, вика, дойде кафе, ке правим, вика, не може сега беше. А? Ке те тражат панацата. Фала на Господа, нали, не останаш, било ще било за вас, така да, той е от моят, ще съм бил на работно место а, некош понизността и тежко е да се, да се, да се реагира Ами то гътни го апчето вика и награда на невеста на невеста чека. Дали дома на сопо да ги изреагираш какво ще трябва или какво ще не треба, настанно понизността е настанно дојдете тук и се погледнува и ми тоа е ден за това ти чека награда на невеста. Вика светилка ще свети, светилка ще свети е, не се става подвършник, а тук се става на свети за да свети. Значи да става светлина, светлината къща сме на, на светлин, да се види това, да се види дека сме Божи, дека прочитаме Словото, дека го изполнуваме, како трябва, дека да едноставно дека сме тия, ние шо, луито значи, луито. Да не биде, може, дешава се, на мене се е дешавало. Избега ситуацията от контрола. Де, реагираш како што не треба, што не знаеш, ми тоа биде 10, ми тоа молам се покри Господе, ами тоа да биде тоа минимално, што така да може да се покрие души, да не биде, да не биде упадливо. Сакаш ще да кажам друга, а, да, не, е нещо друго, не да мислим и да па, па издадам. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. И ќе добиете набиена, протресена чисот. Да не биде, абе, тај тоа така, например, вака, но стану строги у стандартите за некои работи што се дуват. А ние дали го исполуваме тие стандарти или не, Господ знае, така да едноставно, ако, да, ако не мереме со мерка, но со строга мерка, стану, Господ ни дае добра мерка, набиена, протресена, едноставно ни се дае ускут, вика, таму не беше условно, едноставно ќе се дае многу повише, кога и некои за некои работи погледаш из пръсти и станал и словото ли прекушува, повикува, давайте, бидете милостиви, какво ще си јам с милост, вика словото. Това милост, бара, ма бара Господ, бара Исус. Значи, стана милост, ще не заслужуваш, не трябва, ама я му давам на Зоцка. Така ли Зоцка? шао се. Не е станува. правил ми е лакара на кате, каквото не заслужуваш, ама аз ти давам. Така, давам. така да е, по Господ ми че значи, Словото ни бойкува милост да покажувам. Милост барам, а не жертва. Откровение, трета глава, Откровение, трета глава, 8 стих, тук ми е пишен стих от него, трябва сега. Ги знам твоите дела, ете, поставив пред тебе отворена врата, що никой не може да я затвори, защото ти имаш мала сила и все пак го запаси моето слово и не, и не се отречи от моето име. Амин. Амин. Мала сила, мала сила ми ги това все пак запази моето слово, държи се до него и аз ги правам от тема. и ги ще дадеш Много, много глуха. Значи, значи имам кажа на брато, пастор, дека откровението е, е книга на победници, беше много на скоро с хора, и тия читани стихове за победниците, оно ще поведува, ти му давам да намерим много умилен, дай, оно е, ще поведува, ти му давам да седне с мене, како што аз победив и седна со мојот татко на неговиот престол. Дай Боже да победам и да седнам со Исус на неговиот престол, да се напием и така да поја на кафете. Така да е. Тоа е моја молитва, може да го дам, ама да победам, да победам и ще ги И... Словото научи, че значи, нашето, нашето да да биде да и нашето не да биде не. И с сто си на збор. Свето много што е друго, од лукавио нема ни заветување, нема тоа, стариот завет нема и таквото, настанал Исус го тоа отфрли, нема нема, више, više, znači jednostavno 108 zbora ako жал, да, и ти биде 100 на ako жал, не, и, i това не to je zapoved od И до, често пати дова има ситуация да правда, да правда изкарваме. Достанало, аз ти ти докажам на тебе християни, на друг християни, брат или на, на непо, не, не, неверник, ти докажувам макай, онакай, таквото ми то, словото. И аз лично верувам дека е така и Господ не трябва, дека коши, не трябва да толкова право да иска да едноставно Господ знае, оставам Божите раци и едноставно Господ знае и ќе не благослове. Така да, то е това Правда не трябва да искрено много. Ти Господи я знае правда. Ко трябва, трябва и то обично ми е некој ко не трябва правда тражаме, па тогава е- не е, то не е по Божите воля. Господ знае, ки, не, ки, се биде. Наставно има светска поговорка, вика, абе ден, и како неверник што му знал, еден ден в истината ки се дознае. Та е светска поговорка. И то, колко повече со Исус на нас, вистина ќе ни скаже, и повече за да знаем да нам храбра, за да утеши да не поди. Златното правило. матри 7 глава, 12 стих. Правете го на друг, оно сакате вам да ви го правят. И аз често некога ще размислувам така, колодам из градове, ми или вам, що сакат другите на мен да ме правят. Всяка да ме продават, мог пет да ме правят, пощование от рекла все. Прави го и ти това. И аз да го правя това. Я не викам, я не викам дека съм много светен, дека съм много понизен, дека съм много не знам шо. И аз съм како вас. Беден, ви се със своя понизост, богати, това се слова да така да... Едностранно много изводи на бързина, не на бързина, така, повършно, но шо, словото не учи да да го правят. Значи едностранно, що сакат другите, другите да ни правят нас, да го правим и то ние ни. Заповед от Господа. Е, Мати 7 глава, 12 стих, значи има тук, говориш с 20 години, верата 10 години, 12 години, имаш съм добит средства с улици, така да може би той ти биде за нали, да го Значи, само златно правило, мати се на глава 12 стих. Не судете, не судите, за да не биете судени, но у, у посланието до коринтияните много Исус борува да не судиме и посланието до коринтияните апостол Павле. кой си ти да судиш на той брат? Само това що судиш, не ли го правиш това е само на себе. Значи не судите, за да биете судени судени. Нея тражи разката лохото на своят брат и първи извади кредата от своето око. Значи Исус, това е борови на Исус. Духовна борба е. Кажа преска, колко повише работа за Господ, колко повише близина, толкова по-големи напади. И доваят е, некош нападите, така, така се десен бързо, така да си кога си помислиш, кога се върнеш някой некој начин, викаш, о, може ли да се и това, дешава се. Духовна борба е всеки ден. Со самото станување до доста ногте и таквото се борем и това, Господ е со нас и победа. Сакам да кажам, Словото ни вика, вземи го, земи го своя кръст и следи ме. Настанно, кръсто, тежък е. Сето това шо е духовно, што е, ни тежат, нервози, работи, добри работи, лоши работи повече, се кръсто е. Късно е настала работа, така е, така е, и години, и години, и тежина, и обал, и необал. А е тази работа, е знам, може да я вземем и да, да ги носим тия работи. Било да е майна сопра, било моя мана, било някои други работи, защото едностранно тия работи е, станат вземи го кръсто и носи ги със себе. Не са по твоя воля, дешава се, но и то Господ знае. Знае твоите мисли, твоето сърце, твоята учина. Вземи го твоя кърс и следни. Кой стака да се, да се спа, да паси душата своя, тя е загуби. Кой тя е загуби душата своя, да намери и се спаси на станал. Вземи кой стака, пак и речем, кой стака да биде мой ученик, нека вземи кръстов и нека ме следи. Тежък им и е то, мора, вземи го кръстов. И не Исус беше тежък кръстопа, Симон Киринеец го носи така да jednostavno тежък е, ми това мора да го носим, jednostavno нали, е претрпи до край, ти би е спасен. Ги благере е думата и вика Исус. Нашият татко, който гледа в тайност, ќе те награди јавно. А, тој овај стих се насува таму во Евангелие по Матеј за молитвата, меѓу тоа оно, што правиш, што делуваш, вика не труби, не труби оно, што правиш добро, но го труби да видят сити да ти отдават слави, да ти сигнуват капа и се и настанал. И да правиш добро, никой не видял, Господ видял наградата, Господ кой, кой гледал от тайнските награда явно. А ако за това ще го правиш, ще синуват капа и ти Ойдуват и те потъпшуват по рама и се, и остават да бъде се тук награда не беше награда на невеста, изгубила се награда. А награда на невеста е вечна, за вечността, тая е главна. Награда от, от от човека, от брат, от сестра, може да не дойде при това. най е енага да дойде от, от нашия брат на небе си. Слава, аз това, друго не да кажем, аз кажем, викам да бидем християни от акция. О, от акция, унаводност, значи, унаводници. Значи, едностранно, да излезем от удобното, кое се нояме. Одаме си на работа, тук доваряме, слушаме проповеди или проповедаме и изборуваме. И то едностранно се върте круг и то и сабота, и среда, освари неделя, и среда на работа, Така сме и удобно, приятно. И то тогава, като ти е най-удобно, знай дека тогава трябва да излезеш от тази удобност. Не стана кой излезам, кой одам, ќе одам. Скоро ќе се пошетам, ќе излезам некој, ќе видам, ќе му сведочам ќе му отворам тема, ќе зборувам за Господ, ќе зборувам или ќе помагам нещо, или ќе ќе се молам Господ ќе даде да, да работам нещо за Господ, да стана излевам од удобността и работам за Господа. знаете дека е едно, то, то го знаете, па аз подсетим дека секој што се утава од добро со тези дворен круг, е тоа беше една от причините ја зашо взел од Евангелска от тази круг, четвърто го не дела и ништо посебно, едноставно не може това да биде сакаше нещо да работи за Господ за този израз. Ще, кой изрази или каже или проповеда или, или веруки да прилики се шусака е, пасторите или, или сведочи или прави нещо за Господа, не става излезе от тази удобност, по която се ногиш и, и направи нещо за Господа, е веруваме на ден. Награда на местите чека. Сакам има един, един текст да изанализирам и го ще съм при малко кратко, но това е това. Ефесяни 4 глава 25 стих от, 25, е, от 25 стих до 32. Ефесяни 4 глава 25 до 32. Сега мога да го изанализирам тези стихи. Зато отворете лава да изборувате в истина. Всеки от своят Ближе, защото сме членови един на друг. Защото сме членови един на други. Ако сте гневни, не грешите. Слънцето да не зайде във вашия гнев. И не давайте му место на тяло, кой крадал да не, да не краде веке. По-добро е да се труди и да работи със своите ръце, оно, що е добро, за да може да му дава на оно, кой има потреба. Никакъв гнил сбор да не излегва от вашето уста, тук само полезен за изградуване така е да е potrebno da ima, da se даде благодат. Научаш се малко ми смета за това, не учитам дълго. Е, никакъв ни сбор да не излега от вашето ако само поназен за изгадуване. Каде е потребно, за да им се даде благодат на служителите и не жалостите го сети от Божи дух, за кой сте запечатани и съдената и зловуванието. Всеко е горчение и ярост, и гнев, и викане, и хулене, да видят отстанете от вас. Всеква злоба, Видите, еден контул долби милостни, прощавайки се един друг, въобще Бог ви прости вам во Христа. Амен. Значи текст че я го имам дама прва првата проповед на 20-те стихове евангелска, това беше така само го Сега па сакам да го така проблема на висина, че значи, твърде лават изборувањето, изборувайте вистина всеки със своят ближ. значи настанал вистината и само вистината, вистината победува. Ясно, пато, вистината и живото. Ако сте гневни, не грешите. Значи и гнево, и Бог се гневе. Бог е ревнив Бог и се гневи ми това. Бог не, Исус не повикува гневете ми това. Има, има едностранно фластър се става, ще викаме ние или. Едностранно не, да не сгрешим моя гнев. Повикваме Словото. Слънцето да не зайде ваше гнев. и да се десе до слънцето, да зайде слънцето. До там да ти биде. После опостояние става легнам си все оставам на Господа, ще обика тази стих у, у, у, прва, у прва Петрова 5.7 ваши грижи, оставете ги него, защо он се грижи за вас. Не става него, защото аз се грижа на гнувам и доста му е злото на всекой ден. Гнувам си утре нов ден, нов, нова борба, нов предвид со Господа. Кой е крада да не каже, по-добре да се труди да... Е, Никакъв Нилсбор да не излегва от вашето уста неща, но Нилсбор не трябва да излезе от нашето уста. Сакаме дарови, сакаме да работим от дарови, сакаме да благослови Господ духовно, сакаме се. И то ако Нилсбор не трябва да излезе от нашето уста. Това е заповед. И не жалостта е след Божий дух и не станало. Кои причини всеки си знае себе, не да се Свети Дух да се радува, у нас и да биде с нас. Бидете еден кон друг, добри и милостиви, поставайки се еден на друг, како што Бог ви прости вам во Христа. Стано, любете се еден со друг и поставайте си, како што Бог ви прости вам. Стано, у любов трпете се еден со друг, значи у любов, любовта надзидува, подига, а знаењето возгордеува. сакам на крај уше еден стих Вътре стих стиха е да прочитам и накрая ви завършвам с това. Малахия, последните стих от Стария Завет, книга на пророк Малахия, четвърта глава или пета, последната глава, последните стихови. Да се оправим и дойде те в жарен како печка, готеливите и злостонистите ќе бидат како плева, денот кој не ближува ги изгори. Говори Господ на двоинствата, та нема да, ви, да им остане ни корен, ни гранче, а вам кои се боите од моето слово, од моето име, ќе ви изгледе сонце на правдата, со здравие го кривате, вие ќе излегувате и поскупнувајте како телиње на пасење и ги ги гаизне беззаконисти, како прав под ножите, во што го подготвувам, говори Господ за воинствата. Амин.